dakun ne hango karime ta sako da kayan makaranta jikinta da alkur'ani a hannunta kayan sun amshe ta kamar dan kwalliya ta sasu bai san abin da ya sa ta rago ba ta kalli ɗakin su suka haɗa ido da samira ya saka mata murmushi ta shige ta nufi makarantar islamiyya samira ya dubi sumayya ke yau ba za ki makaranta ba ne na ga abokiyar tafiyar ki har ta tafi sumayya ta ɓata fuska allah ya kiyaye na tafiya da wannan bagidajiyar ba tare muke tafiya ba ni sai karfe hudu idan an fito sallah zan shiga samira ce kina so mu bata kenan ki shirya ki tafi makaranta kan lokaci ta ce to shikenan yana zan je amma ka ci abinci ya ce zan ci su mayya kada ki damu dan muka dakata wancan shirin kuma a halin yanzu za mu ci gaba karima na tafiya akan hanyar makaranta wadda ba nisa gida biyu ne tsakaninsu tunanin duk wata magana da samira ya mata sun tsaya kwakwalwarta haka take tuna komai dalla dalla har tunanin ya so ya hana ta sukuni abu ɗaya take ta cikin zuciyarta wai Samira yana so mu kulla wata alaka wadda har yanzu ta kasa gane ko wace alaka yake nufi a iya saninta babu wata alaka tsakanin mace da namiji wadda ta zarce wa da kanwa ko alaka soyayya wadda take zargin wannan ba shine amsar ta ba domin babu yanda za a yi mutum kamar Samira. ya ce yana son alaƙa soyayya da ita ba wata ba ba yar wani ba sam abin da ba zai yiwu ba kenan ta san samira ya fi ƙarfinta wannan tunani shi ya kai ta hawayewar gari sai dai har yau ta gaza samun amsar da za ta doshe shi da ita samir na zaune a fala sai dai hankalinsa na kan duk wani mai saukowa daga sama burinsa bai wuce ga saukowar karima ba ya sauke a zuciya don ganin karima ta sauko tana sanye da dogon riga baka wadda aka yi wa adan duwatsu masu sheki a gaban rigar ta sanya bakin hijab ɗan ƙarami wanda ya sauka zuwa kafaɗarta karima na zaune inda ta saba zama tana sauraron karatun alƙur'ani cikin dijital ɗinta tana bi a hankali tana kawo hadda cikin suratul baqara ta lamshe idan ta hankali tana bin karatun wani ƙanshi mai daɗi ta ji ya ziyarci hancinta ta buɗe idan ta hankali yana tsaye a gabanta ya harɗe hannuwansa a ƙirjinsa yana sanye da jarshat wadda kwalari ga baka da dogon wando jins kayan sun kara masa wani sihirtaccen kyau ina sauraron ki ta kashe digital ɗin na murmushi Allah da gaske nake na jin daɗin sauraron muryarki cikin karatun nan ya faɗa lokacin da yake ƙoƙarin zama a kan grass carpet ɗin ita kuma tana jin kunya ta kasa magana to shi shikenan tunda ba za ki min magana ba ba an digital ɗin gani ta miƙa masa ya karɓa yana juya ta a hannunsa a ina kika sai wannan karime ba na aka yi ta bashi amsa lokacin da muka je gasar karatun alkur'ani ya yi kyau karime yanzu izufin ki nawa mun yi sauka yanzu saukar hadda zami da rashin san maganar karime sabir ya sa ta a gaba da hirarsa har ya kai ta saki jiki sosai tana biye masa ita ma tana jin daɗin kasancewa da shi tunda ya zamo mai ɗebe mata cikin hirar tasu ne ce karime ina amsan tambayar da ne muke karima ta shiru domin ita a zatanta ma ya manta da wata tambaya da ya mata ya murmushi tunda kin manta bari na baki amsa kariman na son mukulla soyayya wadda za ta kai mu ga aure karima ta saurin dago kanta cikin matukar mamaki maganganun sun ratsa ta ta dinga jujjuya kai a hankali ya dinga manta da kallo ba zan iya ba samir kai hakuri abinda ta iya faɗa kenan zuciyarta ta ci gaba da bugawa da sauri saboda mai karime ki daure ki tausaya mu ki karɓi bukatata tun a ranar da na ɗora idanuna a kanki zuciyata ta kasa hutawa da tunaninki kaunarki ta mamaye min zuciya har ya zama bani da wani buri da wuce mallake ki tun ranar da na fara ganin ki fa karime na sha wahalar neman ki domin ban san inda kike ba ne ta neman ki zuciyata ta wahala a lokacin da na rasa ki ban san kuma inda zan ganki ba tuni ku na fitan miki da manufata rana ta biyu da na sake ganin ki ita ce ranar da muka kusa karo da juna har na ce miki kin wahalar da ni sai a hankali na gane ashe gida ɗaya muke ki yadda da ni karime ne muke so irin wanda ban taɓa yi wata ba karima da ke sauraron sa tuni ta yadda da abin da ya faɗa ɗin to yaushe ne ka fara gani na ranar da aka yi celebration karime na ganki cikin bakar doguwar riga kina tsaike kaɗai wannan gani da nemi ki shine sanadiyar kin koma ta gida na fi son na ganki mu kulla alaka mai ɗorewa sai gashi kina neman ta tunani na kalamansa sun sanyaya mata jiki amma ya zama dole ta sa kanta dangana ya samar ka dube ni da kyau ban dace da kai ba kai hakuri ka nemi wanda kuka dace da juna ni karima yar ƙauye ce a cikin ƙauyen ma wanda ba ta daga ta kowa ban san inda uwata take ba uba na ya rasu na zama a bar kyama kar ka ce za ka yi soyayya da ni ka duba da kyau ban dace da kai ba in dai waɗannan dalilan ne karime ba zan fasa ƙaunaki ba domin babu wanda ya fi wani a wurin Allah sai wanda ya fi tsoronsa karima ni na hangi dacewa domin ke nake so ke kaɗai zuciyata ta aminta da ita sai dai idan ba kya sona ne shine zai zama sanadin hakuri na don ba zan matsa miki ba dan Allah ki ciki na sona kalime gaba ɗaya maganganun sun birkita ta ga ƙaunarsa da take ji can ƙasan zuciyarta tsoro da tunanin matsayinta ke hana ta fayyace abin da ke ranta ta kasa magana sai dai ta miƙe alamun tafiya za ta yi samira ya sauri ya miƙe gari maki zauna a wurinki tunda ni ne ba kya so bari na tafi tana nan tsaye ta kasa motsi ta bi bayansa da kallo har ya shige ta gaba ɗaya kunci ya ziyarce ta duk zaman wurin ya dame ta ta haɗa kai da gwiwa kuka sosai kwace mata a zahiri idan har ta ci gaba da samir ta zalunci kanta domin tun ranar da ya mata magana zuciyarta ta kasa hutawa da tunaninsa haka kuma ya zama mutum mai sa ta farin ciki da ɗebe mata kewa sai dai tana girmama soyayya da shi karime ta je ya kira sunanta ko bata ɗago ba ta gane muryarsa ce ya saki dawo mata karima kin ce ba kya so ba to me yasa kike kuka kar mu yaudari kanmu karime muna son junanmu duk irin abubuwan da kika lissafa babu abin da zai hana na aurenki ni dai bukata ta kice kina so na karime har lokacin idan ta bai daina fitar da hawaye ba sai dai sautin kukanta ya ragu tana sauraron kalamansa da durkusa gaban ta karime menene laifi na da zaki ce ba bakin suna ki dube ni da kyau kai ki gaya mun menene a gare ni wanda ba kya so ne kuma insha Allahu zan yi miki komai don samun soyayya ki karima ki taimake ni duk sai ta ji wani iri ya dora mata nauyi ita tunda take a duniya babu wanda ya taba mata magiyar da yake mata wai dan ya samu soyayya ta kawai girman sa ya zarta duk abin da ya bukata ta ɗago kanta da sauri ta ne masa wani irin kallo wanda ya dinga fuskar zuciyarsa duk yanayin yanayinsa ya juye zuwa ban tausayi ni fa ban ce maka ba na son ka ba na dai duba matsayin ka ne ka zarta ni samir ka fi ƙarfi na ya saurin kaɗai ta hanyar ɗora ɗan yatsan a kan leɓɓansa alamar tishu abinda nake so ki gane karimi ita soyayya babu ruwanta da matsayin mutum just kawai abu ɗaya kawai nake bukata ki so da karimi shine zai mai da alaƙar mu mai ɗorewa har abada ya shiru yana sauraron amsar da za ta bashi ta ɗauke kanta tana kallon can wani wurin Kasan zuciyarta ta amincewa kanta soyayya ga manjini ce samir jaido ta faɗa cikin harshen faransanci ma'ana na sanka samir ya dawo ɓangaren da ta juya da kanta na gode karimi za ki same ni mai riƙon soyayya ki da amana wannan ya sa ta gane ya ji abin da ta ce wata irin kunyarsa ce ta lullube ta ta sunkuyar da kanta ƙasa tana wasa da ciyawar da ta lullube wurin hirar su ta yau ta canza salo wannan ya ƙara zaman nasu armashi su barke ta ƙoƙarin ganin ya kafa kansa sosai a wurinta inda ita kuma kunyarsa take ji sai dai dukkansu suna jin daɗin kasancewa da juna soyayya mai ƙarfi ta ƙulla tsakaninsu wurin zaman karime ya zama wurin zamansa ya zama mai ɗebe mata sai dai babu wanda ya san abin da ke faruwa tsakaninsu wata rana alhamis sumayya na makala a ɗakin hajiya yabi tana ta roƙonta ta bata kuɗi wai ke sumayya me zaki da kuɗi ne na fara da jiya da kashe kuɗin da kike yi ba mama yaya samir nake son haɗawa kek hajiya yabi ta soke a jin zuciya tana murmushi na ga dai alamar yar gida za a yi kenan ke da yayan nan naki ta dinga murmushi ai yayi kyau ji hajiya yabi ta jawo jakarta kamar nawa kike so mama dubu biyar ma ya isa kai ya yi yawa sumayya yawanci ma kayan kit ɗin ai muna da su ga dai dubu uku ki duba abin da babu ki siya kai mama ba za su isa ba ba fa shi kaɗai zan haɗa ba har da su juice dan Allah ki cika mu to gashi nan ta mika mata ragowar dubu biyu ta koma ɗakinsa a lokacin karime ta gama shiryawa tana shirin fita inda ta saba zama zo nan karime in ji sumayya karima ta tsagani Dauki hijab ɗinki ki raka ni kasuwa to kawai karimatu ce ta zara hijab ɗinta wanda yake dogo ne har ƙasa yake ja sabar da yake zaune a falo yana hango wuce wasu tare da sumayya ya yi sauri ya bi bayan su suna tsaye jikin mota suna jiran wa direba ya yi samir ya iso yaya na sumayya ta faɗa tare da riƙe hannunsa suka ɗan matsa daga inda karima take wani irin abu ya tokare mata a wuya ta yi ta ƙoƙarin mayar da shi ta hanyar haɗiyar yawo sai da ya yaƙi wucewa yawon bakin ta ya kafe mai kenan kishi karima lalle za ki ɗaukar kanki wahala tunda ba yau ce rana ta farko ba da ta ga sumayya ta riƙe hannunsa wannan karan kishi ne ta so mata zuciyarta ta ci gaba da gargaɗinta kusan haka al'adar sumayya take a cikin gidan haka take wasu yaya kalil da su junaib sun saba shagwaɓata don haka ba wani abu bane tunda haka al'adar gidan take tunanin da ya kawo mata da kishin ta kenan su mai ina za ki ne haka tana jin muryar samir yana yin tambayar ta saurin dago kai suka haɗe ido ya saka mata murmushi yana kaso sabon gari mu direba muke jira tun ɗazu ya ce mu sako kuma ya bar mu a nan tsaye na hutar da shi ku zo mu je kai ku ya zaro mu kullum motarsa daga aljihunsa ya nufi mota na gode yayana na ji daɗi in ji sumayya ya taba gilas din motar gaba ɗaya motar ta rufe da sanyi AC Karima ta shiru tana sauraron Sumayya da take ta faman surutu tana hangen fuskarta ta dinga sakar masa lallausan murmushi da zara ya kalli fuskarta Karima kuwa kamar an ƙara mata kyau ya zama dihirar da Sumayya take masa binta kawai yake da eh ko a'a kawai sun sa cikin kasuwa bayan sun yi fakin sun yi sayayya wadda duk sabir ne ya biya kuɗin duk abinda da Sumayya ta ba Karima ta rike sai ya amsa daga hannunta ya rike sai dai duk yanda ya so ya ga fuska wurin karima ya rasa ta haɗe rai sosai zuciyar su mai tab da farin ciki tana ta tsammanin tattalinta da ƙaunarta ne ya sa samir ya kidima kanta ya fasu sosai ta dinga yauki tana zuba masa shawaba sun gama sayayya a sabon gari ya wuce da su wani kanti inda suka tsaya suka sayi ice cream manyan robobi suka wuce gida ya sauke su ya wuce ofis ɗin babansa inda magoya bayan mahaifinsa suke taruwa don tattauna batun siyasa sumayya na shiga ta jefar da jakarta tana kiran hajiya yabi karimaku ta shige ɗakinsa ta zauna a bakin gadonta ta sauke a zuciya a ɗakin hajiya yabi sumayya ke faɗa mata irin kuɗin da yaya samira ya kashe mata ta zaro kuɗin da hajiya yabi ta bata ta miƙa mata mama ga kuɗin a aini haka yamin Allah da ya tabbatar da alheri lalle samira da gaske yake yi ina so ke ma ki rike shi hannu biyu biyu kin san matsayin ubansa ba sai na tsaya ina miki bayani ba gashi dan uwanki idan Allah ya tabbatar ai za mu bikin yan gata a dangi sumayya ta dinga dariya farin ciki tana shan ice cream ɗinta karima da ke zaune a bakin gadonta ta soke tagumin da ta yi ta soma tunanin abin da yake cikin ranta abin da yake ranta din nan kuma ya kasa gushewa tabbas tana zargin akwai wani abu da sumayya ke nufi game da sunan sai dai ta kasa gazgata haka tunda bata ga wata alama da ta nuna hakan ba game da sunan don haka ta watsar da wannan tunanin ta yi sallah ta ci abincinta nan da nan kasala ta diran mata bata san lokacin da barci ya ɗauke ta ba sumayya kam tana kicin da kanta take komai ba ta buƙatar ɗanta yin aiki wannan dalili ne ya sa bata gayyaci karima ba kiran sallar la'asar ne ya farkar da karime jikinta ya sanyi kalau bata san ta ɗauki lokaci a kwanta haka ba bayan ta idar da sallah ta fito gaba ɗayan gidan ya gaure da kamshin girkin da su sumayya take kek ne mai siffar zuciya an yi zanen fulawoyi masu kyau a tsakiya an yi rubutun i love you samir sumayya ta buɗe fridge ta sa tana farin cikin ganin yadda kek ɗin ya kyau kuma ta hango yadda samir zai gane abin da ke cikin zuciyarta game da rubutun da ta yi a saman kek ɗin ta yi wanka ta tsara kwalliya cikin riga da wando jajaye ta ɗaure gashin ta ya sauka a baya tana jin diran mota ta yi sauri ta leko ta sauke a zuciya don ganin samir ɗin ne karima na zaure wurin da ta saba zama sai dai zaman nata na yau ya sa zuciya ta cikin kunci da yawan tunani ta ɗora kanta a jikin kafaɗarta idanuwanta na kan grass carpet ɗin sai dai zahiri ba nan take kallo ba zuciyarta ta lula cikin tunanin sabir bata san ta damu da Samir ba sai yau da abubuwan da suka faru tsakaninsa da Sumayya komai ya dinga dawowa cikin ranta tana so ta gano alakar da ke tsakaninsu kuma tana kokarin ta san zumunci ne kawai ko akwai so idan ma dai da so ya za ta yi ya zama dole ta bar wa Sumayya Samir domin sun fi dacewa da juna har abada ba za ta iya jayayya da Sumayya ba ta goge kwallar da ke fita daga idanta karime ta je a kira sunanta ta zauna inda ya saba zama wai me ya same ki na yau idan laifi ne miki ki gaya min dan Allah ta dago kai tana kallon sa tare da mayar da duk wata damuwa da ke cikin ranta ni ba kai kai min komai ba ta bashi amsa ban yadda ba karime ko dai akwai wani abu da yake damun ki ganin yana so ya tayar da hankalinsa sa ta saurin cewa ba komai ta saki jikinta suna hira sosai sumayya ta shirya tsaf ta dubi kanta a madubi ta tabbatar ta gama haɗuwa ta ɗauki plate ɗin kek ta sauka ƙasa ta buɗe ƙofar falon su ganin ta a kulle ya sa ta mamaki ta leƙa wajen ajiye motoci ta ga motar samir Nana. ta tambayi mai gadi ya ce da ita ya bi can hanyar ya nuna mata da hannu hira tsakanin su ta daɗi kallo ɗaya za ka yi musu ka gane masu masoyin juna ne Samir ya ce karime ki bani dama na fito na faɗa abban muna son juna ta ɗanyi murmushi ka bari samira akwai sauran lokaci kusan burin abba akan karatun mai ke don haka ba zai goyi bayan mu ba kullun gargaɗinsa a kanmu kada mu kula kowa da sunan soyayya samir ya murmushi kowa kika ce amma ba samir ba na san abba zai farin ciki da magana auren mu tunda ya san ba zai tauye ki ba ba zai hana ki karatu ba ki amince mu in aure ki magana ta bata dariya har ta ji kunya au dariya ma na baki ko Allah da gaske nake a wurin ki nake sai ni fa ba yaro bane sumayya da ke tsaye tana jin su ta sauri ta baya zuciyarta kamar za ta fashe ta dora hannu akan kanta ta shiga cikin gida da gudu har ɗakin hajiya yabi ta watsar da kek din da ta yi tana gyunjin kuka hajiya yabi ta miƙe a gigice tana tambayar ta lafiya me ya samu sabar ko ko wani abu ne ya haɗa ku sumayya ta kasa magana banda kuka babu abin da take hankalin hajiya ya biye mugun tashi da kyar ta shawo kansu mai ya shiru mama wannan shege ba gidajiyar na gani wajen sabir tana yaudararsa dan ta ga yana sauna ta shishige masa har yana magana wai zai ga abba eh, ita yake so ta karasa magana tare da rushewa da kuka kariman in ji hajiya tana tafa hannu tana salati wannan wacce irin jaraba ce wacce irin masifa ce ta shigo mana Khalid ya shigo yana tambayar me faru hajiya ya bi ta ce eh faɗa suke ita da yarinyar nan karimi bai ko tambayi ba asi bai ce ku banna da ita jikinta zai ga mata tunda har ta isa ta sa su maye kuka a gidan ubanta karima sarrafa da samir zuciya ta taimata kar yanzu ta gama gasgatawa samir dai ita yake so ta sallama ta shigo fala babu wanda ya amsa ta. har ta kusan isa kofar bakin ɗakin su kalil ya daka mata tsawa ta sauri ta ɗaya. menene ya haɗa ki da Sumayya kafin ta wata magana ya rufe ta da duka ta tuntsira ta kifa ya bi ta da duka haka kawai yarinya kin zame mana annoba a gida Kalil ta yake saransa ya juya ya fita zuciyarsa na ƙara masa tsananta Sumayya kuma na tsaye a kanta tana zazzaga mata zagin cin mutunci tare da tsinuwa da jafa'i kala-kala idan har kika sake kula Samir sai na sa yayi miki wanda yafi wannan ba jajaya bi ta tsaki ta wuce na ta daki Sumayya ta bayan bayanta karima tana kuka ta shige daki ta kwanta kan gadonta kuka sosai take mara sauti sai a yau zarginta ya zama gaskiya samir shi ya jamu ya kuma cuce ni tun farko ita kam da ta san akwai soyayya tsakanin su da babu yadda za a yi ta saurari samir a yau ne take jin ya zama rana ta ƙarshe tsakaninta da shi ko inda yake ba ta fatan ta sake gani a ɗaki kuma hajiya yabi ita ke lallaɓe sumayya ta ce autata ba fushi zaki ba tashi zaki ki ɗauki kek ki gyara fuskar ki ki bi shi da shi kada ki nuna kin san wani abu tsakaninsu ita kuma ki bar da ita zan yi maganin maganinta sumayya ta bi shawarar ya bi. ta sake shirya a tsaf ta gyara kek din ta nufi falon su inda suke zaune tare da yayi kalil samira ya dubi kek din gode kanwata ya gutsira yana ci kalil ya fita ya bar su hira sosai suka yi har sai wajen magariba kan mai sumayya ta koma a cikin farin ciki musamman ma da Samira ya dinga yaba mata daɗin kek ɗin kwanaki kusan shida Karime ta ɓoye kanta cikin ɗaki idan ba lokacin dina ba ko breakfast ba ta ko fitowa falon gida zaman wurin da ta saba ya zama tarihi a wannan lokaci duk wata kafa da ta san za ta sada ta da Samir ta toshe ta wannan ya tashi hankalin Samir matuka ya rasa yadda zai yi ya ga Karime shi gobe yake so ya koma gida saboda kiran da baban sai masa karima na jin yawancin lokuta suna yin hira tare da su sumayya a falo duk yana yin hakan ne ko zai ga karimi sai dai ko motsin ta baya ji kuma ba shi da damar ya je ɗakin ta tunda mazan gidan kaf ba mai shiga ɗakin ɗan mata gashi ita ba waya ce ita ba balle kira wuta ranar ta ya ji haushin kansa na rashin siyawa karima waya take je ya siyo mata sabuwar waya suna hira da sumayya ya bata waya gashi ki ba karimi sumayya ce wayar wani irin kallo kamar ba za ta karba ba sai dai ta karba ta shiga ɗakin su maimakon ta shiga ɗakin su ta bata sai ta ajiye a kan madubi ta fito ta ce ta bata ya ta kokarin kiranta a wayan nan ya gagara jin ko muryarta hankalinsa ya mugun tashi a yau ya kasa hakura ba zai iya tafiya ba ba su sallama da karima ba lokacin da suka gama breakfast ya so ya bayan karima idan ta fita ita din ma ta gano manufarsa tunda yana kula da duk wani motsi da take dan haka ta ki tashi har sai da kowa ya tashi ya rage daga ita sai bi hajja ya bi na miƙewa ta bayanta ta kara sauri ta shige wata ɗaki ta mai da kofar ta rufe tare da sumayya suka jera zuwa su sun so hirar da sumayya ya mata dabara cewa yana son ta yanka masa laifin baki da saurinta ta miƙe tana fita wuf ya tura ƙofar ɗakin ya mai rufe karima na kwance daga ita sai wata doguwar riga mara hannu sai ta gama kashe ta yanke bakin gara wanda ke ɗaure da azurfa ta cilla masa ya sauri ya cafe yana murmushi ina jiran ki idan kuma baki fito ba zan dawo ya faɗa tare da juyawa ya rufe kofa karima ta sauki a jin zuciya tare da godiya ga Allah da yasa har samir ya fita ba wanda ya gan shi ta yi saurin cire riga ta ta mayar da riga a tamfa kasan zuciyarta ta cike da fargaba ya za ta yi ta iya tsayawa da samir idan ta yi haka yana nufin bata ji gargaɗin da hajiya ya bi ta mata ba ita kanta ta san irin hukuncin da zai biyo baya idan ta ki fita kuma ta san Samir zai iya saki shigowa har inda take wannan zai iya haddasa mata tashin hankali wanda ya zarce na dukan da kalile mata Ta yi tagumi wannan shine gaba kura baya siyaki to anan zamu dakata sai shiri na gaba idan Allah ya kai mu a madadin wanda ta rubuta wannan littafi jiya na